من الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي الطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk wani mutumin da ka gan shi a wannan fili neman lada ya kawo shi nan haka ne ko ba haka ba baki ɗaya taron nan abin da ya haɗa mu neman lada da kuma tsira a ranar tashin kiyama to akwai wani abu wanda in kun yi shi za ku ƙara samun lada wata kalma ce nake so ku faɗa wanda in kun faɗi kalmar nan to insha Allah za ku ƙara samun lada ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wasu kasuwanci suka zo yi ina gani don haka ba sa ma son ladan in dai kuna son lada da gaske ai za ku daga murya hasbunallahu wa ni'mal wakil wasu ma ina gaba su karya ba ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wani kuma rana ta da shi من يدق مريا وشي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل to ina 'yan siyasa da ke ganin fitina su za ta hana malamai wa'azi domin akwai wasu 'yan siyasa suna nan musamman shugabanni gani suke yi da fitina malaman sunna za su bar wa'azi da fitina za su hana shari'a kafuwa a ƙasar nan ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil mutanen daɗin kowa yanzu akwai fitinar da za ta hana kutsai da sunnar manzon Allah to da ɗan siyasan da ke ganin cewa fitinarsa za ta hana malamai faɗan gaskiya da ɗan ƙungiya wanda yake ganin sa zai hana mu faɗan sunnar manzon Allah da duk wani wanda ya gwanance wajen ashararanci albishirinku mutanen nan da muka haɗu a gurin nan gaba ɗaya mun yadda da wata kalma ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil duk wani musulmi mai nagartaccen imani musulmi da ke da imani na ƙwarai rigingimu fitincinu rudani rikici ya mutsi hargitsi tashin tashina da tashin hankali ba sa rage masa imani amma fa na gaya muku musulmi na gari mai imanin ƙwarai musulmin kirki fitina ba ta rage masa imani ya Allah ka ba mu imanin kirki a maimakon fitina ta raba shi da imani fitina ƙara masa ma imani take yi wato idan kana son ka ga tashin hankali na mutumin da ya rike sunna ka tsokani sunna duk sa'ilin da ka tsokani sunna ƙara ƙarfi yake kuma yana ƙara dagewa ya faɗa da kai saboda haka shi musulmin kirki fitina ba ta rage masa imani sai dai ma ta ƙara masa imani idan fitina ta same shi cikin iyalinsa sai imaninsa ya ƙaru fitina in ta same shi a cikin dukiyarsa sai imaninsa ya ƙaru fitina in ta same shi a cikin jikinsa sai imaninsa ya karu wallahi mutumin kirki fitina ba ta rage masa imani wannan ita ce ma'anar hasbunallahu wa ni'mal wakil musulmin kirki shine wanda ke ɗaukan wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل za ku yi mamakin abin da ya sa nake cewa ku maimaita wannan kalma wallahi kalmar tana da tsada wallahi tana da tsadan gaske abin da yasa na ce muku kalmar nan tana da tsada domin wanda ya fara faɗansa shine annabi Ibrahim Khalilur Rahman annabi Ibrahim Khalilur Rahman shine wanda ya fara faɗin wannan kalma ku duba littafin Imam Bukhari kitabu tafsir Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara masa yarda yake حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار wannan kalma ta hasbun Allah wa ni'mal wakil annabi Ibrahim shi ya fara faɗanta ya faɗe ta ne lokacin da aka jefa shi a wuta ka san iyakar fitina biyu shine a ƙona mutum ko wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam. duk wani nau'i na azaba duk wani nau'i na azabtar da ɗan adam manzon Allah bai tsananta hani a kansa ba irin yadda ya hana mutane yin azaba da wuta la yu'azzibu binari illa rabbun nari ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta to azabar da mutanen da annabi Ibrahim ya yi zamani da su suka yi masa kenan lokacin da suka haɗu suka yi nufin, wani irin nau'in azaba ya kamata a yi ma annabi ibrahim don ya hana mutane zaman lafiya mutane suna so su ci karnukansu ba babbaka mutane suna so su yi bautan gumakansu yadda suke so mutane suna so su bi al'adunsu na gargajiya su yi fitsararsu su sheke ayarsu annabi ibrahim kuma ya ce ba zai yiwu ba inda yana garin Allahu akbar annan baran to ba ma ku yan izala da kuke da dan yawa ba shi annabi ibrahim mutum ɗaya gayya shi kaɗai ne a garin ya kuma hana su Ba ya cire wato duk wani mutumin da yake bautan gunki duk wani mutumin da ke girmama al'adu duk wani mutumin da ke girmama kafirci annabi ibrahim baya ragan masa in dai ka tsokane allah to annabi ibrahim bai barinta wannan abu ya dame su annabi ibrahim yana kunyata su cikin taro yana kunyata su cikin jama'a saboda haka suka yi mitin ba ma wai suna mitin ɗin akan za su kashe shi bane a'a wani irin nau'in kisa ya kamata a yi ma annabi Ibrahim saboda ya zama to ladabi ya zama ta haziri ga duk wani wanda zai yi koyi da shi alarma a suratul anbiya wasu wasu suka ce kalu harriquhu wansuru alihatakum qalu harriquhu wansuru ليعتكم إن كنتم فاعلين to akwai maciyata da gaske a cikin taron don da ba wanda zai ce a ƙona musulmin kirki wata suka ce in kuna son ku yi ma ibrahim azabar da ta fi kowane nau'in azaba to ku ƙona shi ku ƙona shi in dai kun ƙona shi to kun gama da shi kun gama masa azaba don ba wata nau'in azaba da ya fi ƙona mutum hata kun kuma lalle ku tsaya fa ku ga cewa kun taimaka ma gumakan ku nan in kun kuntum fa'ilina in dai kun kasance masu ƙoƙari su kare gumaka to ga abin da ya kamata ku yi Abdullahi bin Abbas ya ce suka kamo annabi Ibrahim suka haɗa wuta annabi ibrahim yana kallon su la haula wala quwwata illa billah bayan an haɗa wuta aka ɗauko annabi ibrahim sai aka jefa lokacin da za a jefa annabi ibrahim yayi tunanin duniyar nan wace kalma zai faɗa wadda za ta daɗaɗa ma Allah maɗaukakin sarki shine yace kana akhiru qawli ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina urkiya fi nari kalmar karshe da ta fito bakin annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a wutan nan wannan kalma ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakil jama'a ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بيتي إنا لا ko gurun nan ko ina ‘yan ƙungiya wai sai ya ce hasbunallahu wani imar wakil kai wallahi kalmar tana da tsada kalmar ƙarshe in ji abdullahi bin abbas kana akhiru qawli ibrahim sallallahu alaihi wasallam kalmar ƙarshe da ta fito bakin annabi ibrahim ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakil na. ba maganar guru ba maganar laya ba maganar yan agaji ku zo ku taron min nan gefen cewa yayi hasbunallahu wa ni'mal wakil kun gane yan agajin ko ko yan ta'adi za a ce namu su ne yan agaji to lokacin da annabi ibrahim ya faɗi wannan magana ala ramma me allah ya ce wai qulna ya naru ne bardan wa salaman ala ibrahim ina gani kamar baka karya ba sake da allah إبراهيم daga daura ya zo akwai gaci a jikinsa sake na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim Allahu akbar da yace hasbunallahu wa neman wakil Allah saman bakwai yana saman bakwai sai ce kunna sai muka ce ya naru ya ce wuta kuni bardan wa salaman ala Ibrahim Ki zama sanyi to ka san wutan kuma za ta yi sanyi ƙalau fiye da firij, fiye da kankara sai Allah ya ce a ba irin wannan sanyin ba wa salaman ya zama kubuta ga annabi barka ki cutar da shi kalma daya yan uwa musulmi hasbunallahu wa ni'mal wakil shikenan قلنا يا نار كوني bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce to ai ba a tsaya haka ba wa radu bihi kaida wa radu bi kaida fa ja'alnahum al kaji kuma bayan Allah madaukaki ya kare shi daga sharrin su to ba a su haka ba shi an kare shi wa aradu bihi kaidan sun yi nufin makirci gare shi Allah ya ce faja Allahumul ne sai muka sa su suka fi asara na'am shi ma yayi asara tunda an wahal da shi amma asarar su ta fi tashi. saboda haka duk musulmi da wani yayi kokarin ya ga ya cutar da shi saboda addini to ribar da zai samu akan wannan azaban wallahi sai ya gode ma Allah akan azabtar da shi da aka riba ce kan kan riba wannan kalma ku sake faɗin ta muji حسبنا الله ونعم الوكيل in na ce muku wallahi malam yakubu musa ya faɗe ta ban yi kuskure ba kuma gashi Allah ya ce wa aradu bihi kaidan wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin wa albishirukum 'yan siyasa wallahi kar ku yi mamaki gaba nan kusa ku ji an ce malam yakubu musa ya tsaya takarar gwamna bari in tsaya haka da muna jihar gombe kun dai san karshen zancen ko dai mutum ya yi ko allah ya kau da shi kuma mu mu don ba za mu ce a kawo waɗanda za su yi ba don mu ne in ka ki so mu ba na uku وأرادوا tabbata wallahi yau in malam فجعلناهم Musa ya wallahi yau in yafu musa ya daga duk inda aka tsare shi inda ya hau bari ya tsaya yayi magana shugaban ƙasa in ya tsaya ba zai samu karbuwa ba shin wannan tsarewar da aka yi masa ta zama ɗaukaka gare shi ko na ƙasa Allah ka sami koyi da annabi Ibrahim to wasu na nan wacewa suke aita sauke yasin aje ina da tijo annabi Ibrahim cewa ya yi yayi hasbunallahu wani ni'mal wakil shikenan wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-aksari kuma kar ku manta bahaushe ma yayi hange yace sara da sassaka kuma yace hasada ga mai rabo muna nan dai ci gaba muke yi kuma duk ce wallahi sai dai ya mutu batun shari'a kuwa mutum ko yayi ko kar yayi izala tana nan daren daƙam kuma billahi lazi sai mun ga bayan shi domin sojojin Allah ne mu bakinmu na Allah ne hannayenmu na Allah ne ƙafafunmu na Allah ne saboda aka duk mutumin da ya ƙoƙarin fada da mu akan abin da muke fada ko tafiyar da muke mu zo mu haɗu mu yi wa'azi ko hannayenmu da muke taimakawa mu dafa abinci saboda saukan baki yana fada da waye wai sun fi son kenan a ci gaba da rayuwa in za a yi taro a kawo karuwai a kawo miciyata su zo suna rawan banjo wai irin wannan rayuwa suke so ba sa ƙaunar shari'ar musulunci waɗannan za su ci nasara to mutum na farko da ya faɗi wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil in ji abdullahi bin abbas shine annabi ibrahim khalilur rahman yace summa nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam daga annabi ibrahim ka ɗauke dukkan annabawan nan kaf babu wanda ya sake faɗin wannan kalma sai kuma annabi muhammad ya jama'a mu gode ma Allah Allah mun gode ma da ka samu cikin mabiyan annabi Muhammad an yi yakin badar kun san yakin badar shine yakin farko da manzon Allah ya yi a rayuwarsa yakin badar musulmai suka ci nasara to sai kuma ga yaki na biyu yakin badar musulmai sun ci nasara a yakin uhudu kuma kafirai su suka ci nasara nasara na zahiri manzon Allah yana cewa alharbu sijalo kaga yaki kaman dan adashe ne yau sai kai ka dauka gobe kuma makiyinka ya dauka haka yaki yake manzon Allah da musulmai su suka yi galaba a yakin badar a yakin uhud kuma kafirai sun yi galaba musulmai sun ji jiki aino da dama sun komo garin madina kowa jikinsa akwai rauni imma rauni na suka ko sara lokacin da kafirai suka kama hanyar za su koma maka suna ta murna ana shan giya ana rawa ana ihu ana cewa mun ɗauki fansa sai wasu suka dakatar da su su yasu suka tsaya ta ce ai ba ku yi komai ba limaza la tammamu ala ahlil madinati wa ja'alu hal fasila me yasa tunda sun dan samu nasara akan musulmai ba su murƙushe madina ma gaba ɗaya ba ne riga ya ɗauka fitina bai sani ya samu manzon Allah ya ce masa to innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhu Abu Sufyan da mutanen makka da suka kama hanya za su koma ga sunan fa sun jiyo sun ce za su zo su ƙara saku ya kai muhammad da sahabbanka kuna tsammani hankalin manzon Allah ya tashi wallahi bai tashi ba na'am manzon Allah sai ya tada mai shera ya bi garin Madina duk inda musulmi yake taho aka zo aka haɗu masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya san labari wallahi wani ma ɗauko shi aka yi jina jina amma annabi ya yi kira ba zama suka zo suka zauna suka shiru suna sauraro me manzon Allah zai ce sai da manzon Allah ya ga hankalinsu ya kwanta sai ya ce musu ga labari ya iso min lu'ayin bin mas'ud al-ashja'i ya kawo min labari cewa mutanen makka da suka koma jiya asabar yau fa lahadi sun jiyo sun kusa ma garin madina sun ce za su zo su kashe ni da ni da ku za su ƙara samu hankali fa sai ya tashi manzon Allah da ya dubi hankalinsu ya tashi sai ya ce musu ga abin da nake so ku faɗa in kun faɗa baki ɗaya hankalinku zai kwanta ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allahu akbar hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil manzon Allah yana faɗa suna maimaitawa yana faɗa suna maimaitawa yana faɗa suna maimaitawa kafin manzon Allah yayi shiru Allah ya cire tsoro daga cikin zuciyar duk wani musulmin da ke garin Madina za ka ga mutum jikinsa akwai rauni sama da goma amma da manzon Allah ya faɗi wannan kalma ya maimaita wallahi zabura yayi yana neman takobi zai tafi yaki manzon Allah sai ce kai kowa ya zauna kowa ya zauna manzon Allah sai ce musu to barin gaya muku kun yi rauni suka ce in eh. ga kunan jina-jina suka ce in eh. ya ce musu inni bun wa illam a ahadu wallahi zan je in tari arnan nan da dukkan ku kun saboda yana koyi da waye annabi ibrahim manzo Allah ya ce zan tafi ko da duk kun sai suka ce duk za mu bi ka ya rasulullah sai ce ina ba kowaye zai bi ni ba ba kowaye zai bi ni mu tafi wannan yakin ba sai ya ce mu ne dan shela yace zagaya garin Madina duka fita ka rika ce musu la yakhrujunna ma'ana ahadun illa man habara yawmana bil amsi ban yadda wani ya fito mu tafi yakin nan ba sai wanda muka je tare da shi jiya muka fafata da arna wato duk wani lafiyayye ma ba a so ya fita zuwa yakin ana so a gwada karfin hasbunallahu wa ni'mal wakil ana son masu rauni a jikinsu ne ma za a fita da su manzon Allah yace duk wani wanda bai tafi yakin nan ba jiya wanda yake da lafiya ba a yadda ya fita ba kuma duk wanda ya fita yakin nan jiya idan a gado yake kwance bai iya tashi dole ya fito a tafi yakin nan da shi dan shela ya bi garin madina ana shela manzo Allah fa ya ce zai fita yaki ko da duk kun sa kuma manzon Allah ya ce duk wanda bai tafi yakin Uhud ba jiya ba a yadda ya fita yakin nan ba mutane suka ce la haula wala quwwata illa billah yanzu kamar wani da ke kwance sai a kwantar a daga su ne za su tafi yaƙi na ce ƙwarai sadaka rasulullah idan manzo Allah ya faɗi magana kuna tsammanin za a sami kuskure ciki na abada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina abdullah bin ummi maktum wani makaho ne fa jama'ar musulmi ku duba garin madina akwai mutane lafiyayyu amma manzon Allah da zai fita yakin nan bai kira wani ya ba shi rikon garin ba sai ya kira makafu yana gwada muku karfin mene hasbunallahu wa ni'mal wakil manzon Allah ya ce ina Abdullahi bin Ummi Maktum aka ce gashi nan ana jawo shi bai ganin hanya makaho ne sai da ya iso gaban manzon Allah ya ce me kake so ma ya Rasulullah manzon Allah ya ce na baka rikon Madina sai mun dawo Allahu akbar ba guru ba laya wani ana dan hargitsi sai tafi neman maganin karfe zama haka ba ke ko? to shi manzon Allah bai haka ba manzon Allah ya ce ma Abdullahi bin Ummi Maktum na ba ka rikon garin Madina shi Abdullahi bin Ummi Maktum dan kawun Khadija ne kun san Khadija matar farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da babanta wato da mamanta da baban shi wasu ɗaya uban su ɗaya kuma kar ku manta yana cikin ladanan manzon Allah ka san ladanan manzon Allah mutum hudu ne Bilal da shi wannan makahon su suke masa ladanci a masallacin Madina to akwai wani da ake kiransa sa'adul qurab shi kuma shi yake ladanci a masallacin quba wanda yake ƙauyen madina amma yanzu quba tana cikin madina to sai na uku shine abu mahzura abu mahzu na hudu abu mahzura shi yake ladanci wa manzon Allah a masallacin Ka'aba a garin Makka an ce duk cikin ladanan nan hudu babu wanda ya kai shi daɗin murya abu mahzura waɗannan su ne ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Abdullahi bin Ummi Maktum yana cikin su sannan wani abin mamaki sau goma sha uku annabi ke bashi rikon garin Madina in zai tafi yaki sau nawa goma sha uku annabi ke kiran makaho ya ce na baka rikon garin Madina shugabancin Allah ba a bukatan sai mai ido tunda Allah shi zai yi jagora wa ya fi Allah gani to ma'anar hasbunallahu wa ni'mal wakil kenan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Ummi Maktum dinna za a tafi yakin Qadisiyya ya shiga gida yayin shiri yayi dan mara ya fito da makamansa aka ce ina zaka tafi yaki yaki kana makaho yace eh, masu idan ba aljanna suke nema ba marasa idan su ba sa son shiga aljanna ko kaka ta an ce banda makaho ya ce to wa ya ce karin je dole ni zai wallahi jama'ar musulmi a wannan yaƙi ya shahada ka duba gaba mujallar na hudu shafi na 127 shine wani malami ke cewa ya judu bin nafsi in dannal bakhilu bihi wal bin nafsi aqsa gayatul judi ko يجود بالنفس إن ظن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود shi marowaci rowan kuɗi yake da kuma sutura to shi wannan kuma kyautar yake yi to da wanda ya bada kyautar rai da wanda ya bada kyautar dukiya wanne ne kyautar su tafi girma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya sahabbai suka fito waɗanda duk suka yakin uhudu wanda aka tafi yakin uhudu jiya da su sun fito kuma dukkansu babu wanda yake da abin hawa ko guda ɗaya wani na jan kafa wallahi aka ce wani ma su aka yi a baya don ba zai iya tafiya ba amma annabi ya yi kira ya ce a tafi yaƙi sai ya rataye takobinsa ya fito ana tafiya ya suma a ɗan dakata ya farfado sai dai mun je don manzon Allah ya ce sai ka tafi yakin haka aka fita zuwa wannan yaki da ake kiransa Hamra'ul Asad mil takwas tsakanin garin da Madina kai Allah ya bamu labari saboda ƙarfin imanin su Allah ya bamu labarin su cikin suratu ala imrana allazina istajabu lillahi allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqara yace للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الله يقول الذين استجابوا لله وأن سك أمس كيرا الله war rasuli suka amsa kiran wane kuma manzon Allah Allah ya kira su suka amsa annabi ya kira su suka amsa sai Allah ya ce min a ma asabahu min qarh bayan raunuka sun same su Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah kun ga Allah ma yana jinjina ma imanin su waɗanda suka amsa kiran Allah suka amsa kiran manzon Allah bayan raunuka sun same su jikinsu ita to lillazina ahsanu minhum duk da haka sha'anin ubangiji sai shi kai Allah ya samu cika da imani amin wai bai ya gafarta musu za su tafi aljanna ba kawai sai ya ce lillazina ahsanu minhum to waɗanda suka kyautata daga cikinsu wata kuma suka ji tsoron Allah har mutuwar su ajirin azim suna da babban lada Allah ya musu tanadi to saboda kar kai tsammanin hadda kai a ciki sai Allah ya bambanta ya ce allazina qala lahum allazina qala lahum الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم iman. nwakeyerụrụ ozugbo nalụ hụrụ ụwalehamaụ nwa gị ni ban san dalili ba imani ne ko allazi na qala lahum allazi na qala lahum la su inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum wa me suka ce fa zadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ni dai na san ba murya ka ce take daga mu hankali ba ayan ne take ta zabura ne da Allah ka sake mu ji wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel kai ma gudi sai ka dauko ai magana قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الله mutane suka zo suka ba su labari suka ce musu to gafa jama'a can sun yi gangami sun jiwo za su zo su murkushe ku fakshanhum ku ji tsoron yawansu ku fita daga garin madina ku gudu wai an zo musu da wannan labari mara daɗi wai saboda hankalinsu ya tashi Allah ya ce fa za da kun imana wannan magana sai ta daɗa ƙara musu ma imani jama'a kun yadda da magana da da na farko na ce muku shi musulmi mai imanin kwarai fitina ƙara masa imani take yi ba ragewa ba na akwai wanda ma fitinar izala ta sa ya bar kungiyar saboda Allah ya sa jarabawa cikin kungiya shi sai ya bari yana ganin tun da ya bari ba za a ci gaba da addini ba to wallahi sai dai ya bari addinin ba zai dakata ba za a ci gaba da yi kuma har tashin kiyama allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhu fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah yake fan kalabu bi ni'matin min Allah kalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wa tabau ridwan Allah والله ذو فضل عظيم fanqalabu bi na'matin min Allah sun fita sun tafi wannan gurin hamra'ul asad sun tafi su kuma arna lokacin da annabi ke cewa sahabbansa a masallaci hasbunallahu wa ni'mal wakil suna amsawa Allah yana cire tsoro cikin zukatan musulmai daga garin Madina sai yana transfer din tsoron yana saka ma arna a can an zara tsoron da ke zukatan musulmai an saka a cikin zukatan arna sun kusa garin Madina sai gaba ɗaya gaban su ya faɗi kai ku tuna fa karo da muhammadun nan abu ne wanda ke da wuyan sha'ani kun gani ku juya mu koma gaba da yawa sai suka juya suka gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gurin da aka ce ana jiran sa ya sai ya gaba kowa da kuma akwai wata yar kasuwa har ma sahabbai aka ci kasuwa kuma sai aka dawo madina da riba kalabu bi ni'imati min wa fadli sun dawo da ni'imar Allah kuma ga falala واتبعوا رضوان الله لم يمسسهم سوء Allah ya ce wata cuta ba ta same su ba wata ba uri wa Allah ya ce yardan Allah sai Allah ya ce wallahu zu wallahu zu fadlin azim Allah ne falala ne mai yawan gaske wato idan kaji tsoron Allah to Allah madaukaki sai ya zare tsoron arni daga zuciyarka domin tsoro biyu ba su haduwa zuciyar musulmi musulmin kirki da tsoron shedan da tsoron Allah shi yasa gaba yake cewa inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya ko me yace fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'minin jama'a ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل wato in ba don an tsara malaminmu ba don wannan hudu ba ce ta yaƙi in na ci gaba abin zai yi zafi Allah ya ce inna ma zalikum shaytanu wannan shaytan ne yukawwitu awliya'ahu yake tsoratar da masoyansa shaytan sai Kasan wato sai a zo muku da barazana saboda kar ku yi addini da barazana da waye Allah yake fana ta kafo kar ku yadda ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoron na da in kun ji tsoron su ba ku tsoron na shi yasa a ƙarshen magana Allah yake in kuntum in kuntum in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imanin gaskiya don haka malamai suke cewa ɗaya daga cikin manyan nau'ukan shirka shine ka ji tsoron wani ba Allah ba yaushe kuke tsammanin za mu ji tsoron ku don kun yin shari'a wallahi ƙarya ne hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbuna Allah wa ni'mal wakil na kawo rabi ne kadai kuma yace lokaci yayi نسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يهدينا الصراط المستقيم ويمن علينا بالثبات عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته